Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diweteni Panaspati Neng Kali Ketek dikirimkan Saduli dan Tarmi Papringan Dukuh Kidul Ngasem Bucu Negoro. jenengku mulkiye aku dilairno ning desa dukuh kidul kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro bapakku jenenge suri ibuku jenenge merah aku arep nyeritakno pengalamanku kanggo kabeh pendengar jimat sak nusantara nalika diwedeni banaspati ning tretek kali ketek aku saiki wis kawin ning desa jati mlimbing ning kecamatan dandrep kabupaten bojonegoro aku wis anak loro. Kedadian iki pancen wis suwe banget nalika kuwi aku isih bujang seneng playon dolanan morak-marik. Sekitar jam 4 sore aku budal siaroh ning Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgan, Kabupaten Tuban, ning gone Mbah Jabar. Kedadian tahun 1997 wis 20 tahun saiki. Tekan gone Mbah Jabar manjing maghrib aku terus salat maghrib neng kono sebar salat aku terus melu ziarah wong-wong akeh neng makom terus manjing salat isya aku salat isya neng kono menisan konggone Mbah Jabar aku mampir nek tak rugiman ketua RW aku banjur uluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Walah walah walah dik mul ta piye kabare dik wis suwe ra tau petuk piye wis kawin durung Dak dosiaro Pak saking ngene Mbah Jabar dereng niki Pak tasik jomblo Aku terus ngobrol akeh-akeh ora krasa nggonku ngobrol tak delok wis jam 12 bengi Aku terus pamitan mulih Pak Rukiman banjur omong Nginep kene ae wis to dik mul mule sesuk wae Boten Pak mengke diarep arep kali boe Ya wes sing ati-ati lho ya aku banjur metu saka omah terus entah sepeda motor sasi sepi banget ora ana lewat sepeda motor babar pisan. Rikolo kuwi pinggir tanala singgan isih ketel banget. Bareng tekan SMA Parengan aku dikagetno enek bocah wedok ayu karo nganggo jilbab madhep ning ratan gapura sekolahan karo awe-awe ngendhek aku. Rikolo kuwi dalane isih sebelah kulon. Kulon ratan sing kenek longsoran urung dipindah ngetan. terus tak ndeki terus tak takoni. Kenapa, Mbak? Kula badhe nunut pas tugi protolan perataan. Jawabe wong wedok kuwi mau. Lan jenengan kali sinten, Mbak? Tambahan Mas Batu Syahro. Kula mlampah mawon saking Gajabar. Batinku kok kendel temen bocah wedok jamyah mene ning panggonan sepi kok dhewean. Kanti ati wedi lan pikiran sing macem-macem tak tenang-tenang no atiku. Bareng tekan kuburan parengan, kuburan etane ratan pas dalan anjur lor, bocah wedok kimang kondo arep medun. As, as, aku medun kene ae, omahku cedak kidul kuwi. tak sentri sepeda motor. Bocah wedok kuwi mlaku ngidul tak wasi terus dadak man ilang gak ngerti parane. Sepeda motorku banjur tak playokno sak banter-banteri. Sampai satu menit tekan dalan ngepang jurusan kecamatan Soko, aku dikaget nono cikar liwat melaku alon-alon digeret sapi, loro lanang-lanang gede-gede. Karo ngangkut gendeng, sepedaku tak rem Jarak telung meter meh wai nabrak cikal ki mau. Terus tatut nomburini. Mergaku entuk koco melaku. Ngerti-ngerti cikar mau ilang musno meneh. Aku tambah soyo wedi karo hati-hati deg-degan. aku tak layok no satus. Luweh, bareng tekan jembatan tertekali ketek. Jembatan sing sebelah wetan rikolokwi sepur jurusan Bojonegoro Jatiro Goyo isi aktif. Jembatan sebelah kulon yo durung dibangun. Sepeda motor kurasane abot kaya ana sing gandoli sampe tak gas gedhe mengir-mengir, gak kuat melayu. Aku kaya ana sing jangkrakno, minggir arep dicemplungno ning gawan diceblokno saka jembatan. Aku terus ngucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sepedaku banjur balik meneh. Banjur aku ngiwasi menggurin dadak manono wujudan wong rupane ireng, ulune dawa-dawa, Dure sak meter setengah, kukune dawa kaya rangutan, mripate mendelik sirai makan abang arep nyakaraku. Jare wong-wong kuwi jenenge pati sing gawe nyucup gete menungso. Sing arep nyucup saka bon-bonane menungso nek wayah butuh korban sing mbau reksa tertek kali ketek. Thank you. ngrayi awak gemeteran adem panas. Sepeda tak playokno banter turut dalan kating srewet pikiranku. Bareng tekan kuburan Joroto desa Mayang Geneng. Rante sepedaku pedot terus tak tuntun. Kanti ati wedi sikilan tangan gemeteran karo mlayu nuntun sepeda. Soko kuburan Joroto kuburan lore dalan aku krungu swara gamelan tung bleng tung glung karo swara sindir gendeng ngelik-ngelik banjur tak wasi ora apa-apa ning jero kuburan ya peteng dedet gawe ati tambah wedi meneh aku melayu terus karo nuntun sepeda sampai ambekanku perengosan karo kringetku dleweran sampai tekan pasar kali tidu hatiku lega perkara akeh wong bakul sayur padha kulaan tak delok jam tanganku wis jam loro wengi Aku banjur leren ning warung kopi. Jam 09.00 esuk aku lagi iso mulih mergo karo dandakno sepedaku sing rantene pedhot. Suwi utuh aku gak iso turu mripat rasane ngantuk. Sakmene ae crita sing tak kirimno, pengalaman kisah nyoto sing tak alami. Soko sadulilan aku tarmi Desa Papringan Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Salam kanggo penggemar jimat Nur Penyet, Mat Badiah Irna Hadilono lan Saputra bersama tim cimat